the new school. Yo soy tu trendy mama. <laughs> DJ Lalo, Llego el viernes, salgo a la calle, la gente saluda, me monto paso a recoger a la locura. Los cristales tan tinteados, el aire lo tenemos al 100. Prendas en diamantes que seguen cuando me ven. Entramos por atrás precavido que nadie vea. Reviento el micrófono mientras que Lalo me suplea. Me bajo en la tarima y una niña se me acerca. Sin conocerla a fondo yo le hice esta propuesta. Dame de tu piel que yo te doy mi chocolate. Movimientos circulares, con eso te lo ganaste. En la fiesta es la primera y se queda para el remate. Ya solo bebé corona como en Argentina el mate. Martes y domingo, sábado amanece ella se quita cual bikini y solo se queda en toalla. Si sus padres no la dejan, entonces la manera haya de escaparse. Tiene 17 y se llama Talaya Talaya, na, Esa niña está caliente, quiere janguear. Siempre vive sin control, no hay autoridad. Que la detenga y que la haga cambiar. Esa niña está caliente, quiere janguear. Siempre vive sin control, no hay autoridad. Que la detenga y que la haga cambiar. Yo me contaron que siempre al final del party Pa' que te lleven el carro otra vez. Y no me importa que tú para que se enteren Yo sé que tú me prefieres, tú solo ven, montate mi nena Solo dale un chance y verás el trance Pura corona y litrones ella la satisface No tiene problema y sola va a la playa Sigue soltera porque ninguno da la talla En fin, ella es atalaya Tiene muchos hombres pero ella ve su intención Es de la que hace las cosas y siempre las calla Por ser bien bellaca te dedico esta canción esa niña está caliente, quiere hangar. Siempre vive sin control, no hay autoridad Que la detenga y que la haga cambiar Esa niña está caliente, quiere janguear Siempre vive sin control, no hay autoridad Que la detenga y que la haga cambiar Hey, the new school Yo soy tu trendy mama hasta la ya na na na